Maule autobidetik hoita mar minuteta sedez, Sibioko bidea izeneko proiektia ipatzen da aspaldin. Bide horrekin, Maule, xalieze ilotu nahi da, salbatarre xarriko tapea, oniz eta bildozetik igaitez. Xaliezetik xarriko tapealako bidea eginik bada, xarriko tapetik Maule arte dia nekeziak. Aintzineko urtetan, gentia, proiektien kontra altxatu bazen, uduiala aldiuntan, henoa rak kondutan hartu ikizan dia. Igan hastin, maule eta bildo zeharteko departamentuko bide berria presentatzin, Sibioko bideain lehen zati gija aurkeztuik izan da. Hunek, bosteun mila euro kostatu dilaik. Jean-Pierre Miran, departamentuko kontselaia. White transa hoi egin, egin den bezala, lasgari untsu zemaiten jat, eta jentek eraiten di, guai, jarte egiten di, behar dela jarraiki eta finitu, Mena bai, e, beste arrenkoak hun hartzez eta beti danik huaiko hun hartu tukiago eta hortan jarrikiko diagio. Azkenin, Sibioko Bidia izeneko proiektu berria, Sariko Tapetik onize arte lehenoko tremidetik iganen da. Onizetik mauleala, bide departamentaletik pasako delaik, eta bide hoi largatuk izatez. Sibioko Bidia intxede hoi, 2000 amazazpiko hurrentzekoa da.